для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Мележа подых навальніцы. Выканаўца артыстка Лікапташук. Апрытомніла хадоська сонечнай вясёлай раніцай. Па марознай шыбе зіхцелі радасныя іскрачкі зоркі. Ачнулася з дзіўнай нечуванай лёгкасцю, з бясхмарнасцю нейкай. Ляжалася, здавалася самой лёгкая бытая пушынка. Шапні вецер і паляціць. Яна той раз ляжала так нядоўга, бо непрыкметна ўзяў сонку такі ж лёгкі, як і яна. Наступнымі днямі тая ж лёгкасць была ў ёй і, здаецца, не адыходзіла. Ні аб чым не думала, нічым не турбавалася, як бы іншы свет стаў, і марознае святло праз шыбы, і белая баковачка, і дахтары, і нават той галоўны з чырвоным тварам. Інакш спаткала хадоська і шчаслівага бацьку, і маці. Пачула яна нешта цёплае, святочнае і мілае. Бацька больш маўчаў, адно вачэй давольных не зводзіў, а маці гаварыла, гаварыла, аж захліпалася з радасці. Захвотай слухала хадоська дробная, але цяпер здавалася, такія цікавыя мілыя домашнія навіны про сястрычык и братікаў прамачаны клопаты ласавалася бацькоўскімі гасцінцамі і калі матка з бацькам паехалі яна калі подумала як яны едуць з мерзлымі санямі як выпаўзуць спотімкаў насустрачым куранёўскія стрэхі калі убачыла нібы ў вачавіткі то гэтыя стрэхі, гэту вуліцу, родны двор, у хадосцы, разам з прыціхлай радасцю шчаслівай сустрэчы, стаў ныць сум. І быў гэта не толькі сум па бацьках. Іншае, нядобрае аднекуль улівалася ў яго, захмарвала нядаўнюю бесклапотнасць. Нібы ажываў стары забыты боль. У той вечар смутнае гэтае прайшло, як далёкая хмара. Падступіла, прапаўзло трывожным ценем і прапала. Хадоська заснула без прыкрых думак. Але на другі дзень хмара зноў паўзла ў яе адзіноту. Нядобрае, нежаданае, якой не хацелася заўважаць, чаплялася за яе, брала ўсё мацней, усё назольней, нагадвала, малявала, прымушала разважаць зноў вярталася з небыцця захараха вяртаўся сцюдзёны страшны дзень ажывалі білі яўхімавы словы згадкі паўзлі блыта на шматкамі ў тумане такім холодным такім пранізлівым што ў хадоські ўсё ледзянела брала прымекнае бяссілле Спачатку ёй як бы і не хацелася верыць згадкам бы і нядобраму сну, але ўспаміны наперакор ёй лезлі, лезлі, усё больш ярчэлі, шырэлі, усё больш хмарылі і трывожылі. Са скрухай праз засень нядольнай трывогі бачылася ізноў ёй сонечная ядраная чырвань на шыбах, чырвань на сцяне, нерадасна холодна глядзела ў куточку верхняй чыстай шыбы абмерзлая калючая лапа хваіны. Сумна маўкліва назірала хадоська жан... з жанкамі суседкамі, слухала іх нецікавыя гамонкі. Жанкі побач былі ўсё новыя, тыя, што ляжалі раней паразыходзіліся па сваіх хатах, але пераміна гэтая не супакойвала хадоську і да гэтых была ў яе, асцяроха. Цяпер хадоська ўжо не шкадавала пра чорную процьму глінішчанскага азярца. Не строіла сабе думак, як уцячы і загубіць сябе. Ёй цяпер нават успамінаць пра тое, як яна ледзь не замерзла было страшна – Немаведама куды прапала нядаўняя рашучасць. Хадоська чула ў сабе дзіўную слабеласць, кволасць, і ад гэтай кволасці ад бездапаможнасці сваёй перад бядою, якая не адыходзіла дзень і ноч, сцерагла быццам яе. Часта хадоську браў адчай. Накрыўшыся з главой коўдрую, ткнуўшы твару падушку, яна душылася ціхім горкім плачам пякучымі слязамі аплаквала хадоська бесклапотную радасць сваю даверлівасць сваю няўдалую маладосць з якой яна нібы развітвалася ўжо назаўжды у першыя дні заўважыўшы што яна плача жанкі звалі яе супакойвалі але яна не адгукалася а Тады яе перасталі чапаць, не гаварылі пустых слоў, не назалялі, а далікатна разумна маўчалі. Выплакаўшыся ў волю, Хадоська звычайна спакайнела і засынала пад коўдрай у бальніцы. гэтыя дні апанавалі хадоську яшчэ мацней на божнасць. Чуючы сябе адзінокай у бядзе, трывожачыся перад невядомым, якой ўсё больш палохала думкамі пра курані, з нязнаным яшчэ палам пацягнулася яна к Богу. Неба ёй было не проста неба, а жыццё не проста было жыццё. Усюды быў Бог, ва ўсім быў Бог. Пра што не думала, ва ўсім згадывала хадоська Бога, малілася яму. І адданасць Богу даходзіла трохі ў яе амаль не да вар'яцтва. Але як не малілася, як не аддавалася Божай літасці і справядлівасці, як не хацела верыць, што усясільны і справядлівы заступіцца абераже, трывога ад думак пра заўтрашні дзень свой не толькі не адыходзіла, а напаўзала ўсё вашчэй, усё чарней. Чым бліжэй чулася сустрэча з куранямі, тым больш расла трывога. Знаёмыя змалку агароды, двары, узболаткі, нявабілі зараз агразіліся. Сустрэча з куранямі здавалася цяпер сустрэчай з бядою, з яухімам і з крыўднымі плёткамі, якія непакоілі яе моль можа больш за ўсё. Яна нібы ў ачавіткі бачыла, як будуць глядзець на яе, калі яна паедзе куранёўскай вуліцай ад адной думкі пра гэтыя позіркі. Ёй у бальнічнай баковачцы рабілася так нядобра, што яна, заплюшчвала вочы. Не вяртацца б туды ніколі, не бачыць нікога. Матцы і бацьку не заўсёды выпадала наведаваць дачку. І дарога няблізка і дома клопату не перадыхнуць. Часта прасілі наведацца ў бальніцу і перадаць гасцінчык суседзяў, што ехалі ў Юравічы. Хадоська рэдка ўставала з ложка для бацькоўскіх пасланцоў, за фіранкі потым бачыла, як яны ехалі дадому. Бачыла крывога грыбка, старую дамеціху з міканорам, лесніка міцю, выйшла ў калідор толькі калі прыехала пракопава маня, таварышка. Маня як бы вельмі ўзрадавалася хадосьцы, але хадоська стаяла чужаватая, насцярожная і ўраз прыкмеціла, што глядзіць маня на яе неабыяк, не так, як некалі. Нібы здалёк чула хадоська, што маня гаворыць пра вячоркі і пра тое, хто да каго заляцаецца, хто з кім сп'яна пабіўся, гаварыла, а сама ўсё разглядала хадоську, круглымі бляклымі бы цялячымі вачыма, каб потым мусіць расказаць на вячорках, як мае быць. Хадоська ж чакала адно, калі яна змоўкне, калі ж здагадаецца ўжо пайсці, Ні сама яна, ні яе навіны хадоську не цікавілі, але маня і потым, калі гаварыць ужо не было чаго, стаяла, маўчала, і ўсё лыпала цялячымі вачыма, пакуль хадоська не пайшла першую ў сваю бакоўку. Вось пасля гэтай сустрэчы з маней яшчэ цвярдзей думала хадоська не вяртацца больш у курані. Паехаць хоць куды, толькі б не сустракацца з бядой сваёй, з яўхімам, са страхам, Не першы раз шкадавала хадоська, што сваякі ўсе ці ў куранях, ці ў сёлах поблізу. Як не разважала, ўсё выходзіла сама лепш пэўна тут у юрвічах астацца. Мястэчка вялікае, куток пад страхою і работы аб ахвота была яшчэ раней дазналася. У гэты вечар зноў гаманіла з местачковымі, ляжала хадоська цяпер у вялікім пакоі, побач было багата юравіцкіх, і хату і працу, можна сказаць, знайшла. З нецярплівасцю, з дзелавітай заклапочанасцю выглядвала ў акно бацькавы сані, узрадавалася, замітусілася, калі ўбачыла знаёмага рудога конька. Але калі матка і бацька ўвайшлі ў калідор, адкрыць жаданне сваё хадоська не зразу наважылася. Ой, мамка, што я вам скажу? знарок весела, былашчачыся прытулілася хадоська да маткі, калі старыя сабраліся ўжо ехаць дадому. Ну што ж ты скажаш? Матка гладзіла по галаве і чакала: Ну скажы якую-небудзь дробязь мо. Толькі вы не абіжайцеся, Ну ўжо без усмешачкі папярэджваючы попрасіла хадоська. Добра? Ну чаго это? А што ты удумала? спытала маці. Удумала, Толькі я добра разважыла ўсё маму. Не думайце, што это вецер у галаве. Не будзеце? Дак ты скажы наперад, сказала маці. Не буду. Хадоська раптам як бы забаялася зноў. Яна памаўчала, сабраўшы сілу, нягледзячы на матку, выціснула амаль за чаем адным дыхам. Мама, я хачу тут астацца. У Юрвічах. Хадоська хоць і не глядзела на маці, але ж пачула. Матка зірнула на яе, не разумеючы. Чаго? Ну, жыць тут, мамо, рабіць буду. Маці маўчала момант, зноў зірнула на дачку, а потым на чалавека свайго нібы сама не магла зразумець. От удумала, прамовіла як бы не верачы. Вот ты удумала. Я давно уже это, мамо, удумала, не хотела слухать матка. Это ж треба додуматься до такого. Мама, усё одно, пора уже мне. Не век же при вас. Тесно тебе погано, при матце да батько было, спытала мати. Не тесно и не погано, мама, а только не хочу я туды больше, мама. Матка не адразу знайшла, што адказаць, ледзь стрымалася, каб схаваць жаль аб дачцэ бацька пакруціў у руках пугаўё і прамовіў: Матко нібыта праўду кажа. Ну а ці ж няпраўду, зноў загаварыла маці. За бацькам за маткай, калі якому дзіцяці пагану было, якое это розум, маючы бацькі, маткі цурацца будзе. Так хіба ж мама, я цурацца хочу, сказала хадоська. А не хочаш, дык і добра. Матка не дала дачцы гаварыць. За маткай, за бацькам заўсягды добра. Толькі кеп хутчэй дадому прасіся, скажы, так заждаліся, збалеліся душою, наездзіліся, даждацца не можам, калі ўжо прывязем са ўсім дадому. Брацікі, сястрычкі ждуць, не даждуцца, это глупства ўсякае выкінь, не думай нічога попусту. І паказваючы, што гаварыць больш няма чаго, Маці прытуліла хадошчыну галаву і пацалавала. Хутчэй адвярнулася і пайшла з бальніцы. Бацька пашаргаў мокрымі валёнкамі ўслед. На другі дзень Санітарка сказала хадосьцы, што прыйшлі нейкія два хлопцы. Просіць, каб выйшла. Хадоська, што ляжала на ложку, толькі нахмурыла вочы, недовольна падтуліла губкі, а хтосьці з жанок памог. Або вы перадайце, што хворая не можа выйсці. Жанчына ў халаце з мокрымі плямамі і з мокрымі чырвонымі рукамі мыла мусіць штосьці. Яна пастаяла і здзіўлена паглядзела на хадуську, нібы чакала, што тая перадумае, а потым неахвотна адчыніла дзверы. Тады пачулася гаворка з калідора. Хтосьці голасна, можа, знарок, каб чулі ў палаце, гразіўся, што калі яна не выйдзе, уломіцца проста ў пакой. Так і заявіце, наказаў голас весела, як бы са смехам. От і это кавалер, пахвалілі ў палаце. Прыйдзецца ўстаць бо і праўда ўломіцца, уставай, хадоська, зух відно. А то, можа, я за яе пакажуся, а пабаялася. Падруга жанок хадоська хуценька перапляла, завязала косы, расправіла халат, гэты баламут, Хоня. І праўда можа ўламіцца, ён не адстане. Санітарка, выціраючы рукі, весела з ухвалы прапусціла яе паўз сябе. Ты што ж, Єта, прызнаваць не хочаш? заргадаў Хоня, падаў хадосьцы холодную цвёрдую руку. За ім паціснуў руку з захаватым выглядам Алёша Губаты і пакпіў у тон Хоню. «Задаецца! Куранёўскія лапці, думае пра нас!» «Ну, скажаце!» – сказала хадоська. «А можа не!» Третий раз, як приеду, чаго у Юровичи, заходжу, все хворое да хворое, заговорил Хоня не может выйти. Не позволено беспокоить, як та юровецкая барыня, а это уже и матку попытал. Что это, кажу, ходоська наша все хворая? Добиться нияк, невозможно я е. А я накаже, погано, мабуть, добивался. Хоня знов зарыгатал. Так я и решил попробовать добиться добра. И добился, похвалил Алеша губатый. А не уже ж. Хоня с захоплением акінуў вачыма хадошчыну постаць. Дак ты ж ей бо хоць на выстаўку, Чым я то тут вас кормяць, булкамі, мабуць, аднымі. То-то ляжыш сабе анігадкі, не ляціш дадому вельмі. Я і сам адсюль не рваўся б дадому, Алёша заверашчаў носам. Ой, а я б не ўсядзеў тут доўга. Харчы харчамі, а пахне неяк не па-людску, Хоні смешна прынюхаўся лейкамі, лекамі нейкімі, ці што, чым гэта пахне. Ён раптам з вясёлай бесцырымоннасцю папракнуў: « Ну, догашчэ ты валяцца тут будзеш. Скора ўжо, адказала хадоська. Хватіць, скажы, а то проста выглядаць цябе надаела, ейбо, еду паўз хату тваю гляджу, можа, уже паявілася. На вячоркі іду. Можа, ўжо і яна тут думае. Няма ды да няма. Я там з нуды сохну, а яна тут вылежваецца. Хоня глядзеў з такім абурэннем, што хадошчыны губы задрыжалі ад смеху. Так для прыліку сказала недаверліва: « А, сохнеш. Яно і відно. А не сохну, спытаў Хоня. От няхай Лёша скажа, калі я брашу, прыйду на вячоркі, сяду, Ушчыкнуць нікога не хочацца. От Алёша не дасць збрахаць. Шчыкаў я каго-небудзь. Ну, девак не. А вось пра тётку сароку не знаю, адказаў Алёша. Гарантію на ету не даю. Пасяджу, падрамлю і дадому, сказаў Хоня. Цяпер чуць не кожен вечар Алёша рэжа па гармоніку, ды да і я сказаць, як скажы ты развучыўся танцаваць. Усё думаю, кеп хадоська была, кепска на пляначкую, полечку ці кадрыліцу на 18 колен станцаваць. Гаварыў, гаварыў, рыгатаў хоня і загаварыў хадоську. Схамянулася толькі тады, калі з мястэчка вярнуўся галоўны доктар, яшчэ чырванейшы з марозу і стаў строга аглядваць алёшую хоню. Але і калі ляжала зноў потым на ложку, доўга цешылася смехам, перабіраючы ўсё, што казаў Хоня. Да самай ночы весела згадывала вячоркі, дзяўчат, куранёўскія паляны, хадзіла, гаманіла лёгка, жвава, а ў поўнач, бяссонная, стомленая, раптам зноў забілася плачам, такім горным, што ледзь магла ўтрымаць стогнуць. Ехала с больницы Ходоська поздним соковицким днем. Солнце то прорывалось проз низкие хмары, то пропадало. Сдавалось, что вось-вось почне стябать дождь и мокрый снег, але ни дождю, ни снегу не было, стябал одно холодный ветер. Стыли ноги, руки, со страх капало, снег под полозами рыпел мокро, поныло. Не хацелася ні аб чым думаць, не хацелася нічога чуць. Бацька ў Юравічах заехаў да драўлянай крамкі, вынес нейкія дзве скрынкі. Ногім прасіў прывесці пакуль давезлі. А пакуль давезлі, пакуль пастаялі каля нохімавага плота, добра звечарэла. Цераз грэблю, паз чорную цягельню цягнуліся ўжо мокрай цемры. Хадоська не бачыла, калі зажаўцелі наперадзе рэдкія агні, зачарнела купа хат, не варухнулася і не зірнула нават, бы не было доўгай ростані з домам. Сярод вуліцы хадуська раптам здрыганулася з неспадзеўкі. Цішыню працяў злы брэх глушакоўскіх сабак, кальнуў вочы агонь з іхняй хатай. У тую вясну ні разу не пабачылі хадоську ні на ігрышчах, ні на вячорках. Ніхто за ўсё лета не чуў яе галаска ў дзявочых гуртах, як не прасілі ні разу не прыйшла, ні разу не заспявала. І смяяліся і спявалі хадосьчыны таварышкі без хадоські. Толькі і бачылі цяпер куранёўцы, хадоську на сенажаце, на полі, загарэлую тихую партую працы з братікамі і сястрычкамі сваімі, з бацькамі. Не змянілася яна нічым і ў восень і ў зіму жыла адзінока, як у лесе. Заходзіў бы ў хату да яе Хоня. Раз ці два меканор, але бачылі ўсе, адступіліся яны скора. Не зладзілася з хадоскую хлопца у хадоська аказалі нібыта гаварыць не захацела. Усё маўчыць, маўчыць, быццам толькі і чакае, калі застанецца адна. Нецікава зусім з ёю стала. Праўда, другія жанкі казалі, што яна і не маўчыць пры хлопцаў, што рада, каб хадзілі. Сама нібы запрашала, але каму з хлопцаў цікава быць з такою. Тут часта пачыналіся спрэчкі, адны даказвалі, што бяда бядою, што хадоська цяпер нават лепшая, што яна паразумнела, не тое, што якая другая дурніца ці сама яна раней. А другія судзілі: сама вінавата, Дык няхай цяпер і сама бядуе, і на хлопцаў не спадзяецца вельмі. сябры выслухалі старонкі рамана івана мележа подых навальніцы выканаўца артыстка ліка пташук